วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรม ผู้ยินดีในธรรม ได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาเรียนรู้ เรื่อง สัจธรรมความจริงของชีวิต ของพวกเราว่าเป็นอย่างไร ตามหลักพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติ ได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบว่า ชีวิตของพวกเรานี้เป็นความทุกข์เพราะการเกิด เป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายตามมา ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็นความทุกข์ ความตายก็เป็นความทุกข์ การพัดพากจากคนที่เรารักก็เป็นความทุกข์ การประสบพบกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบ ก็เป็นความทุกข์ สรุปลงก็คือชีวิตของพวกเรานี้ เป็นชีวิตของความทุกข์ ไม่ใช่เป็นชีวิตของความสุขแต่อย่างใด นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้กับพวกเรา เพื่อที่พวกเราจะได้รู้วิธีที่จะรับกับความทุกข์ต่างๆของการเกิดแก่เจ็บตาย เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องทุกข์ กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ต้องทุกข์กับความตาย ไม่ต้องทุกข์กับการพลาดพลากจากกันได้ ถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวในโลกนี้ ที่จะสอนให้เราไม่ต้องทุกข์ กับชีวิตของพวกเรา ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ต้องพกทุกข์กับความตาย ไม่ต้องทุกข์กับการพัดพลากจากกัน นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาเรียนต้องมาศึกษา ต้องยอมรับความจริง ว่าชีวิตของพวกเรานี้เป็นทุกข์กัน แต่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะพยายามคิดว่าชีวิตนี้เป็นความสุขกัน เราจะฉลองวันเกิดกัน ฉลองว่าเราได้มาเกิดกัน เราได้มาหาความสุขกัน ราะความจริงชีวิตครึ่งหนึ่งก็เป็นความสุข คือความสุขที่เราได้จากการหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่าง ๆ เพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขครึ่งเดียว มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาด้วย เวลาที่เราได้ลาบ เราก็จะมีความรู้สึกสุขใจดีใจ แต่ลาบที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็ว มันก็จะต้องจากเราไป หรือหมดไป พอเราสูญเสียลาบไป สูญเสียเงินทองไป ความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ ความสุขที่เราได้จากยศคือตำแหน่งต่างๆ ไม่ช้าก็เร็ว มันก็ต้องมีการสิ้นสุดลง เป็นอะไรใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม วันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง พอมันสิ้นสุดลงก็ทำให้เราต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจสรรเสริญก็เช่นเดียวกันสรรเสริญก็ไม่ใช่ว่าจะมีการสรรเสริญเราไปตลอด วันดีคืนดีก็อาจจะมีการนินทาเรากลับมาก็ได้ ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆ ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว เวลาที่ได้เสพก็มีความสุข เวลาไม่ได้เสพก็จะมีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมา หรือสิ่งที่เราได้มา มันก็อาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะหมดไป พอมันเปลี่ยนไปมันหมดไป ความสุขที่เราได้จากมันมา มันก็กลายเป็นความทุกข์ไปฉะนั้นไม่ว่าเราจะหาอะไรมาให้ความสุขกับเรา หาเงินหาทองกองเท่าภูเขามาให้ความสุขกับเรา หายศหาตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตาม ได้รับการสรรเสริญเยินยอมากน้อยเพียงไรก็ตาม ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐพะชนิดต่างๆ มากน้อยเพียงไรก็ตาม มันก็เป็นความสุขชั่วคราว ความสุขเวลาที่มันมีเวลาที่มันเจริญ แต่เวลาที่มันเสื่อม เวลาที่มันเปลี่ยนไปหมดไป เวลานั้นความสุขนั้นก็จะหายไป มันก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนที่ ถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้ว่านี่คือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกคน ดีใจวันหนึ่งแล้วก็เสียใจวันหนึ่งสลับกันไป แล้วก็ในขณะที่เรายังมีกำลังวังชาร่างกายยังแข็งแรง เราก็ยังเล่นลนหาความสุขกันไป แล้วก็ เสียความสุขนั้นไป จนพอเวลาที่ร่างกายเราแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรือจะตายไป เวลานั้นร่างกายของเราก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาลาบยศสรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่าง ๆ มาป้อนให้กับเราได้ เวลานั้นเราก็จึงจะเห็นฤทธิ์ของความแก่ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไร เห็นฤทธิ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วย ว่ามันมีความทุกข์ขนาดไหน เห็นฤทธิ์ของความตาย ว่ามันจะทำให้เราทุกข์ขนาดไหน นี่คือความทุกข์ที่ได้มาจากการมาเกิดในโลกนี้ พระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาด ตอนที่ท่านยังไม่ได้เห็นความแก่ เห็นความเจ็บ เห็นความตาย เห็นนักบวช ท่านก็คิดว่าชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความสุข เพราะท่านอยู่ท่ามกลางลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเอง ท่านเป็นพระราชโอรส ท่านมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มียศถาบรรดาศักดิ์ มีผู้คนคอยป้อนคำสรรเสริญเยือนยออยู่ตลอดเวลา มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ให้เสก ให้สัมผัสได้ตลอดเวลา เพราะว่าพระราชบิดา นั้นไม่ทรงปรารถนาให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตอีกด้านหนึ่ง คือด้านของความทุกข์ ไม่อยากให้เห็น เจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย เห็นนักบวช เพราะกลัวว่าถ้าเห็นแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา และจะคิดจะออกบวช เพื่อ เพื่อที่จะได้ใช้การบวช เป็นวิธีการดับความทุกข์ ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่แก่เจ็บตาย เจ้าชายพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะจึงห้าม ไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวัง ให้มีแต่คนหนุ่มคนสาว คนที่มีกำลังวังชา คนที่มีสุขภาพแข็งแรงนี้ อยู่ในวังเข้าออกในวัง แต่ใครคนแก่คนเจ็บคนตายนี้ห้ามเอาเข้าไปในวัง แล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะ เอาไปเที่ยวนอกวังโดยพระการ ถ้าไปก็ต้องมีการเตรียมสถานที่เตรียมจัดฉากไว้ ไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายมาให้เจ้าชายสิทธัตถะได้รับเห็นได้รู้ ได้เห็น เจ้าชายสิทธัตถะก็เลยเพลิดเพลินกับการเสพลาบยศสรรเสริญ สุขไป แต่ก็ยังมีความสนใจมีความ อยากรู้อยากเห็นว่าชีวิตภายนอกวังนั้นเป็นอย่างไรทำไมพระราชบิดาจึงทรงห้ามไม่ให้เจ้าชาย สิทธัตถานี้ ออกไปเที่ยวนอกวัง ก็เลยวันหนึ่งก็แอบออกไปกับมหาดเล็ก พอได้ออกไปเดินเที่ยวดนดูตามสถานที่ต่าง ๆ ก็เห็นคนแก่คนหนึ่งเดินสวนทางมา เดินหลังค่อมถือไม้เท้า ซึ่งไม่เคยซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเห็นมาก่อน ก็เลยถามมหาเล็กว่า คนคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นอะไร ถึงเขาถึงต้องเดินอย่างนี้มหาเล็กก็ให้คำตอบว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละ แต่พออายุเขามากขึ้นมากขึ้นร่างกายเขาก็จะแก่ลงกำลังวังชาที่เคยมีอยู่ ก็น้อยลดน้อยถอยลงไป การจะเดินเลยต้องอาศัยไม้เท้าคอยค้ำไว้ ช่วยพยุงร่างกายไม่ให้ล้มลงไป แม้แต่ร่างกายของพระองค์เองก็จะเป็นอย่างนี้เช่นกัน ในวันข้างหน้า เมื่อพระองค์มีอายุมากแล้ว พระองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่แบบนี้พอได้ยินได้ฟังว่าร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะเอง ก็จะต้องเป็นคนแก่ในวันข้างหน้า ตัวเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยเกิดความตกใจกลัวขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาว่าต่อไปตนเอง ก็จะต้องเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นก็เดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ก็เห็นคนนอน ควรคลางอยู่หน้าบ้าน ก็เลยถามว่าคนนี้ทำไมเขาถึงต้องนอน ควรคลาง ก็ได้รับคำตอบว่า เขา เป็นโรคภัยไข้เจ็บเขาไม่สบาย ร่างกายของเขามีอาการเจ็บปวดไปตามส่วนต่างๆ จนถึงทนไม่ไหวจึงต้องโอดร้องควนคลางขึ้นมา แม้แต่ร่างกายของพระองค์เองก็เช่นเดียวกัน วันหนึ่งในในวันหนึ่งข้างหน้า ร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็จะต้องอดต้องร้องอดร้องควนคลางอย่างนี้ เช่นเดียวกัน พอได้ยินว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ยิ่งทำให้เกิดความตกใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็เดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ก็เห็นมีการแห่ขบวนนำเอาคนตายซากศพนี้ ไปทำการชาปนกิจ ก็ถามว่าเขาทำอะไรกัน คนที่เขาแบกกันไปนั้นเป็นอย่างไร ก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นคนตายแล้ว ไม่มีลมหายใจ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ร่างกายก็จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เลยต้องเอาไปทำการเผาแม้แต่ร่างกายของพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้ เช่นเดียวกันพอได้ยินว่า พระองค์เองก็จะต้องถึงแก่ความตาย ก็ยิ่งตกใจขึ้นมากใหญ่ เลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะเดินเที่ยวอีกต่อไป ก็เลยเดินกลับวัง ระหว่างทางก็ไปเห็นนักบวชเดินผ่านมา ก็ถามว่าเราคนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาถึงแต่งกายไม่เหมือนคนทั่วไป ก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นคนเหมือนพระพระองค์นี่แหละ แต่เขา เห็นว่าร่างกายของเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เขาก็เลยออกไปบวชเพื่อที่จะใช้การบวชนี้สร้างเครื่องมือ สร้างวิธีที่จะทำให้เขานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอได้ยินว่ามีวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ ก็เกิดมีความปิติขึ้นมาในใจ มีความดีใจขึ้นมา ว่าถึงแม้ร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ก็มีวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายได้ หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงคิดแต่เรื่องราว เหล่านี้เรื่องเรื่องการแก่การเจ็บการตายที่จะตามมา และเรื่องของการที่จะไปเป็นนักบวช คิดอยู่จนกระทั่งถึงวันหนึ่ง เวลาที่พระองค์ได้รับข่าวว่า พระมเหสีได้คลอด พระราชโอรสขึ้นมาพอได้ทราบข่าวว่าได้มีลูก ได้ได้โอรส พระองค์ก็ทรงอุทานขึ้นมาว่า ราหุลราหุ่ภาษาบาลีแปลว่าบ่วง ท่านทรงอุทานว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมัดใจเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้ออกไปบวชได้นั่นเองเมื่อทรงรู้ว่าถ้าจะต้องถ้าอยากจะไปบวชเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้วิธีสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องตัดสินใจไปในคืนนั้นเลย พระองค์เลยไม่กล้าไปแม้แต่ไปดูหน้าลูกชายที่คลอดออกมา ไม่ไปลาใครไม่ไปบอกใครเพราะรู้ว่าถ้าไปลาไปบอกใครก็จะต้องถูกห้ามอย่างแน่นอน เพราะไม่มีใครอยากจะให้ไปเพราะการไปบวชนี่เป็นเหมือนกับการไปอยู่แบบขอทานนั่นเองจากพระเจ้าแผ่นดินจากลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่แบบขอทานนี้ ตามความคิดของคนในโลกนี้เขาจะคิดว่า เป็นเรื่องของคนบ้า มีอยู่กับความสุขระดับสูงสุดของพระเจ้าแผ่นดิน แล้วทำไมกลับไปอยู่แบบขอทาน แต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะต้องการนี้ไม่ไม่ต้องการจะเป็นขอทาน แต่เพียงต้องอาศัยชีวิตแบบขอทานชีวิตของนักบวช เพื่อที่จะได้ไม่มีพันธะอะไรมา ผูกพันให้ ทำให้การปฏิบัตินี้ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การได้ไปบวชได้เป็นอยู่แบบขอทานนี้ทำให้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทำมาหากิน หาเงินหาทอง ถ้าต้องทำงานทำการหาเงินหาทอง การที่จะสร้างเครื่องมือที่จะมาต่อสู้กับความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ ก็จะทำได้ยากเวลาไม่พอเพียงต้องอยู่แบบขอทานเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้เวลามาก ในการเลี้ยงดูร่างกาย นักบวชเขาก็ออกบินทบาทวันละหนึ่งครั้งก็พอ บินทบาทรับอาหารมา ยินดีตามมีตามเกิด เขาจะให้อะไรมาก็รับเอาไว้ ไม่เลือกไม่จู้จี้จุกจิกขอให้มีอาหารไว้กิน ไว้ดับความหิวได้ก็พอ ไม่ได้หวังหาความสุขจากการรับประทานอาหารแต่อย่างใดรับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาเพื่อดับดับความโรคภัยก็คือความหิว ความหิวนี่ก็เป็นโรคภัยชนิดหนึ่งของร่างกาย และอาหารนี้ก็เป็นยาชนิดหนึ่ง ที่จะมาบำบัดโรคภัยของความหิวได้ไปบินทบาทมาได้อะไรมาก็เอามารับประทาน รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอดับความหิวได้ ไม่ได้หาไม่ได้หวังจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารนี้ ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลย ก็เลยไม่ต้องการที่จะเสียเวลามากไปกับการหา หากินหาอยู่ หากินหาอยู่แบบนักบวชนี่อยู่แบบง่ายๆ อาหารก็บินทบาทวันละหนึ่งครั้งผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่ม ก็ไปเก็บผ้าในป่าช้ามาซักซักย้อมตัดเย็บเป็นผ้าจีวร สมัยนั้นเวลาคนตายเขาไม่นิยมเอาไปเผาหรือ เอาไปฝังกัน เขามักจะเอาผ้าพันศพ ผ้าห่อศพผ้าผ้าขาวห่อศพพัน เอาไว้ แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้า ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งร่างกายก็จะเปื่อยผุพังไป เหลือแต่ซาก เศษกระดูกผ้าที่ห่อก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับผู้ที่ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นผ้าที่สวยงาม หรือผ้าที่ไม่เปะเปื้อนผ้าห่อศพนี้เราก็รู้ว่ามันต้องเปื้อเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหลืองอะไรเป็นต้น แต่นักบวชเขาไม่ถือสามันเปื้อนก็เอาไปซักได้ เอาไปต้มเอาไป ซัก แล้วก็ไปย้อมได้ แล้วก็เอามาทำตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มเพราะนักบวชนี้ไม่มีเงินทอง ไม่ใช้เงินทอง ไม่หาเงินทอง ไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทอง เพื่อที่จะมาเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัยสี่ให้อยู่แบบขอทาน หากิน หาอยู่แบบขอทาน ผ้าก็เอาผ้าห่อศพที่ไม่มีใครต้องการที่ทิ้งไว้ในป่าช้า เอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาเย็บเป็นผ้าห่มเป็นผ้าจีวรได้ ส่วนที่อยู่อาศัยก็ไปอยู่ตามโคนไม้ อยู่ในที่ร่มภายใต้ภายใต้ร่มไม้ นักบวชนี้ต้องการอยู่ในป่า อยู่ในสถานที่สงบสถานที่ห่างไกลจากบ้านเมือง เพราะบ้านเมืองนี้จะมีเต็มไปด้วยของยั่วยวนกวนใจ มีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่าง ๆมาคอยล่อใจคอยกวนใจอยู่ จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครื่องมือในการที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายได้นี่ก็เลยต้องไปอยู่ในป่า ก็อยู่ตามโคนไม้ ใช้ใช้ร่มไม้ของร่มไม้นี้หลบแดดหลบฝน อาจจะทำเพลิงกั้นกันกันฝนบ้างก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปอยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผา หรือตามเรือนร้าง นี่เป็นที่อยู่ของนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าอยู่กัน ไม่มีกุฏิไม่มีวัดอย่างที่พวกเราเห็นกันในวันนี้ท่านอยู่กันแบบยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษเป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้เสียเวลามากไป กับการหากินหาอยู่ เพราะจะเอาเวลาของการมาสร้างเครื่องมือ เพื่อทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายยารักษาโรคก็ใช้เป็นแบบสมัยที่เขานิยมใช้กัน ก็คือใช้น้ำปัสสาวะดอง ดองผลไม้ ดองสมอ สมอดองน้ำน้ำสมอดองด้วยปัสสาวะ ก็สามารถที่จะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เวลาเกิดมีการเจ็บท้องปวดศีรษะอะไรก็ดื่มยาดองเหล่านี้ไป ก็พอที่จะรักษาให้โรคให้หายไปได้ นี่แหละคือการสละราชสมบัติ จากการอยู่อย่างพระมหากษัตริย์ แล้วมาอยู่แบบขอทาน ถ้าไปลาไปบอก ญาติสนิทมิสหายหรือขออนุญาตจากพระราชบิดา ก็รู้ว่าต้องถูกห้ามอย่างแน่นอน ก็เลยต้องหนีออกจากวังไปในตอน ตอนกลางคืนยามดึก โดยมีมหาเล็ก พาไปส่งที่เขตชายชายชายแดนหลังจากนั้นพอพ้นจากเขตไป มหาเล็กก็เอาม้ากลับคืนสู่วังไปองค์ก็ทรงเดินไปแสวงหา ที่ที่จะไปศึกษาเพื่อไปปฏิบัติธรรม อยากนักบวชดด้วยกัน นี่แหละคือ การเห็นว่าชีวิตมันเป็นความทุกข์ ถ้าไม่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้านี้ คนเราจะถูกอำนาจของโมหะอวิชชา ความหลง ความมืดบอด ปิดกั้นทำให้เราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายกัน นะถ้าเห็นก็พยายามลืมมันไปพยายามไม่คิดถึงมันไป เพราะว่าเวลาที่เห็นหรือเวลาที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย มันมักจะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา คนเราเลยไม่อยากที่จะต้องไม่สบายใจ ก็เลยพยายามปฏิเสธความจริง ด้วยการไม่ระลึกถึงมัน ด้วยการไม่คิดถึงมัน เพราะคิดว่าถ้าเราไม่คิดถึงมัน เราก็จะได้ไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เราห้ามไม่ได้ จากการไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บและความตายก็คือ เราห้ามร่างกายไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายไม่ได้ มันต้องเป็นไปตาม ตามขั้นตอนของมัน เมื่อมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการเจริญเติบโตในเบื้องต้นจากทารกก็กลายเป็นเด็ก เด็กเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นจากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มกลายเป็นคนแก่ กลายเป็นคนเจ็บแล้วกลายเป็นคนตายไปตามลำดับ นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครห้ามมันได้ ถ้าเมื่อมาเกิดแล้ว พอเกิดแล้วมันก็จะนำไปสู่การ การแก่ การเจ็บ การตาย การสูญเสีย การพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารัก ได้ลาบยศสรรเสริญสุขมามากน้อยเพียงไรวันใดวันหนึ่ง ก็ต้องมีการสูญเสียไป พัดภาคจากกันไป ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดา วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดา เวลาเกิดการพัดภาคจากกัน ก็เกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมา นี่คือความทุกข์ ที่พวกเรามองไม่เห็นกัน หรือไม่ยอมมองกัน เราจะมองแต่ความสุขที่เราจะได้จากการไปได้ลาบยศสารเสริญ ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระกัน เราก็เลยลืมไป ว่าชีวิตของพวกเรานี้เป็นชีวิตของความทุกข์ พวกเรามีความทุกข์ รอเราอยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคน เพราะเรามีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีความตายที่รอเราอยู่ มีการพัดพากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารัก มีการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รักหรือบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือ เราจะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ในเวลานั้นเลย แต่ถ้าเรามีเครื่องมือ เราก็จะสามารถที่จะ ทำให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เลย เพราะเราต้องถือว่ามีโชควาสนาที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ ได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติ จนสามารถที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายได้เลย และสามารถทำให้ยุติการกลับมาเกิดได้ต่อไปด้วย เพราะว่าถ้าเรายังไม่ยุติการเกิดอยู่ เช่นถ้าร่างกายของเรานี้ตายไปแล้ว เรายังต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้เราเกิดนี้เกิดจากอะไร และจะทำให้เหตุนั้นหมดไปได้อย่างไร เราจะไม่รู้ด้วยตัวของเราเองได้ นอกจากเราต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้เลย เราจะไม่รู้ว่า หลังจากที่เราตายไปแล้ว เราจะไปรับผลบุญผลบาปในระหว่างทางก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็น กลับมาเกิดกลับมาได้ร่างกายอันใหม่กลับมาร่างกายอันใหม่ เมื่อได้เกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเราได้มาเกิดกันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่แสนล้านครั้งแล้วก็ได้ หรือหรือมากกว่านั้นก็ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจำนวน การเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่มีมากหลายรอบด้วยกัน หลายครั้งด้วยกันจะนับด้วยตัวเลขนี้นับไม่ได้เพราะมันมาก แต่ถ้าถ้าจะประมาณก็ประมาณได้โดยเอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาติที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เราต้องร้องร้องไห้เราต้องหลั่งน้ำตาแันนี้ เอาน้ำตาที่เราหลั่งนี้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกัน ท่านบอกว่าน้ำตาของพวกเรานี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราต้องร้องไห้กี่ครั้งด้วยกัน ถึงทำให้เรามีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบกี่ครั้งด้วยกันถึงจะทำให้น้ำตาของเรานี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะเราคิดไม่เป็นกัน เราถูกอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงความมืดบอด คอยต้านไม่ให้เราคิดกัน ให้เราคิดแต่เรื่องการหาความสุขเพียงอย่างเดียว หาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะตื่นขึ้นมาก็จะคอยคอยดึงเราให้ไปคิดในเรื่องราวเหล่านี้ ไม่เคยสอนให้เราคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมา จากการได้ลาบยศสารเสริญสุขไม่คิดถึงความทุกข์ในการที่จะต้องหาลาบยศสารเสริญสุขมา เพราะการจะหาลาบยศสารเสริญสุขก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกับไปลองน้ำฝน มันก็ต้องไปดิ้นรนกัน ต้องไปทำมาหากิน หาเงินหาทองทำงานทำการเหนื่อยเมื่อยล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ กว่าจะได้ลาบยศสารเสริญสุขมาแต่ละครั้งก็ลิ้นห้อย แต่ก็ต้องทน เพราะว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่โดยไม่มีลาบยศสารเสริญสุขมาป้อนให้กับจิตใจไม่ได้นั่นเองพวกเราอยู่ในโลกของความทุกข์ ทุกในการหาความสุข แล้วก็พอได้ความสุขมาวันใดวันหนึ่ง ก็ต้องมาทุกข์ กับการสูญเสียความสุขนั่นไป แล้วยังต้องมาทุกข์กับร่างกาย ร่างกายก็จะต้องแก่ เวลาร่างกายแก่ก็ต้องทุกข์กับร่างกาย เพราะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่ กำลังวังชาก็ไม่ค่อยมี แล้วอาการเจ็บปวดตามอวัยวะต่าง ๆ ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุไขแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย นอนติดเตียง แล้วก็ในที่สุดก็ตายไป อันนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่คิดกัน เพราะเราถูกอำนาจของโมหะอวิชชาที่คอยครอบงำจิตใจเรา ไม่ให้เราคิดไปในทางความทุกข์เพราะเขาเพราะเขามีการพูดว่าการคิดไปในทางความทุกข์นี้ เป็นการคิดผิด เพราะว่าเป็นคิดในแง่ลบ เราต้องคิดในแง่บวก นี่คือ ความความคิดของ ของโมหะอวิชชา จะให้เราคิดแต่เรื่องของความสุข เรื่องของการมีความสุข เรื่องของการหาความสุข แต่ไม่ให้เราคิดถึงเรื่องของความทุกข์ที่จะตามมา หรือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราจะต้องดิ้นรนไปหาความสุขต่างๆมา เขาก็จะโทษคนที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นพวกที่ชอบคิดลบคิดหาความทุกข์ใส่ตัวโดยใช่เหตุ แต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดลบ มันเป็นการคิดของคิดเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้น ที่เราสามารถที่จะมีวิธีป้องกัน ไม่ให้ใจเราทุกข์กับมันได้ แต่ถ้าเราไม่คิดเราไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์พอเวลาเจอกับเหตุการณ์แล้วใจเราจะเสียหลัก ใจเราจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง บางคนถึงกับทนอยู่ไม่ได้ ต้องคิดฆ่าตัวตายกันก็มีเพราะมัวแต่ไปคิดบวก คิดแต่การหาความสุขพอถึงเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้ได้ ตอนนั้นก็เลยคิดในทางลบแล้วสิคิดด้วยการฆ่าตัวตาย โดยคิดคิดว่าเป็นการคิดบวกอีก การฆ่าตัวตายเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความแก่หรือความตาย อันนี้เป็นวิธีการของความหลงทั้งนั้นคนในโลกนี้แก้ปัญหาไม่เป็นกัน แก้ปัญหาไม่ถูกวิธีกัน แทนที่จะดับความทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไป เพราะว่าการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการที่จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดอีกความทุกข์ที่อยู่ในใจก็ไม่ได้หายไป มันก็อยู่ในใจอยู่ เพราะเหตุที่สร้างความทุกข์ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจที่ทุกข์อยู่ มันก็ยังทุกข์ต่อไป พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วถึงจะรู้สาเหตุที่ทำให้ใจของพวกเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ก็คือความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายนี่ เวลาร่างกายแก่ เราก็ไม่อยากให้มันแก่พอไม่อยากให้มันแก่พอเราต้องเจอกับความแก่ มันก็เลยทำให้เราทุกข์ ไม่อยากจะเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเจอก็ทุกข์ไม่อยากจะเจอกับความตาย พอเจอกับความตายมันก็ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่เจอมันให้ได้ หยุดความอยากไม่ไม่ให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้แล้วนอกจากการที่ทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันกับการแก่ความเจ็บความตายแล้ว เรายังสามารถที่จะทำให้ใจเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้ด้วย เพราะมันก็เกิดจากความอยากอีกตัวหนึ่ง คือความอยากอยู่ความอยากมีร่างกายมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เองที่เป็นตัวที่พาให้ใจต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ เพราะใจเองไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการหาความสุขให้กับใจ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่าง ๆ นั่นเอง อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสโลเบื้องต้นพระองค์ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่รู้วิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวก่อนสมัยนั้นสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้านี้ ไม่มีใครรู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ตัณหาความอยากต่างๆ หายไปอย่างถาวรนนี้ทำได้อย่างไร เพียงแต่รู้ว่าเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา เกิดความทุกข์กับร่างกาย เกิดความทุกข์กับ เวลาคิดถึงความแก่ ความเจ็บความตายแล้วทำให้ใจทุกข์หรือเวลาเจอกับความแก่หรือเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะเจอความทุกข์ก็ใช้วิธีดับความทุกข์นี้ด้วยการเข้าสมาธิไป หยุดความคิดต่างๆ เวลาเข้าสมาธิ ใจก็หยุดคิดถึงความแก่หยุดคิดถึงความเจ็บไข้ได้ปวดหยุดคิดถึงความตายหยุดรับรู้เรื่องของร่างกายไปชั่วคราว เวลานั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่มี เพราะความทุกข์เกิดจากความคิดคิดไปในทางความอยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ พอฝึกสติเจริญพุทโธภาวนาบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดูลมหายใจเข้าออก เวลานั่งสมาธิคอยควบคุมใจไม่ให้คิดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับคำบริกรรมก็ได้ หรือจะอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ เรียกว่าอาณาปณะสติ ถ้าใจจดจ่ออยู่การดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบ พอนิ่งสงบความคิดก็ต่างๆก็จะหายไป ความคิดเกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไป ความคิดเกี่ยวกับความแก่ ความเจ็บ ความตายก็จะหายไป ความความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็จะหายไป แต่เป็นการหายแบบชั่วคราว เป็นการถูกกำลังของสมาธิกดความคิดเอาไว้ แต่ความอยากยังไม่ได้ตายไปกับ กับสมาธิกำลังของสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธินี้ ความทุกข์หายไป เพราะความอยากไม่ได้ทำงานทำงานไม่ได้ ความความอยากจะทำงานได้ ต้องอาศัยความคิด ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่สามารถคิดถึงความอยากได้ เพราะฉะนั้นเวลาสมัยนั้น เวลาที่มีความทุกข์ใจ เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม ก็ใช้วิธีเข้าสมาธิไป ทำจิตใจให้นิ่งให้สงบ พอจิตไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆ ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในเรื่องราวต่างๆ ก็จะหายไปชั่วคราว แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะหลังจากไม่นานอยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็ต้องออกจากสมาธิมา เพราะว่ากำลังของสติ ก็หมดลงกำลังของความอยากมันก็จะดันออกมา แล้วก็ต้องมามีหน้าที่มาดูแลร่างกายด้วย ร่างกายก็อยู่นั่งอยู่เฉยๆ นิ่งๆ นานๆ ไป ก็ต้องมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ก็ต้องออกมาเปลี่ยนอิริยาบถ มาดื่มน้ำมาถับทายมาทำอะไรต่าง ๆ ช่วงที่ออกจากสมาธิมาความคิดก็เริ่มคิด พอไปคิดเรื่องแก่เจ็บตายไปคิด ไปรับรู้เรื่อง เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมา ความทุกข์ก็จะกลับขึ้นขึ้นมาใหม่อีก ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ รู้เพียงแต่ว่าถ้าเวลาใจทุกข์ก็ให้เข้าสมาธิไป แล้วความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวพระพุทธเจ้าก็พยายามหาครูบาอาจารย์ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ วิธีการที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ทำอย่างไร ก็ไม่มีใครรู้วิธี รู้เพียงแต่วิธีของสมาธิ ถ้าทุกข์ใจก็เข้าไปในสมาธิ พอเข้าไปในสมาธิความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจก็จะกลับคืนมาใหม่ เมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องทรงไปค้นคว้าทดลองผิดทดลองถูกอยู่ ตอนต้นก็คิดว่าความทุกข์เหตุของความทุกข์อยู่ที่ความความอยากให้ร่างกายอยู่อยากให้ร่างกาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็เลยก็คือคิดว่าถ้าไม่กินอาหารได้ นี่จะทำให้ความทุกข์หายไปคิดว่าความทุกข์เกิดจากการอยาก อยากกินอาหารก็เลยอดอาหารดูไป อดไปเท่าไหร่ความทุกข์ใจมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งรู้ว่าการทรมานด้วยการอดอาหารนี้ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ใจหายไป หายไปได้ ก็เลยทรงเปลี่ยนวิธี มาใช้วิธีภาวนา หรือเบื้องต้นก็ใช้การทำใจให้สงบก่อน เรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้เข้าสมาธิเพื่อให้มีพลัง มีกำลังของอุเบกขา ให้วางเฉยได้ แล้วพอออกจากสมาธิมา ก็ใช้พลังนี้ควบคู่กับปัญญา พิจารณาหาสาเหตุว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไร ก็ในที่สุดก็ส่งค้นพบว่าเกิดจากตัณหาความอยาก ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามาทันหา ความอยากมีอยากเป็น เช่นอยากอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากให้คนสรรเสริญเยือนยอ อันนี้เรียกว่าภาวะตันหา วิภาวะตันหา คือความอยากไม่ให้มันเกิดขึ้น ก็คือความอยากไม่ให้เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญสุขนี่ อยาก ไม่ต้องการให้ลาบยศที่เรามีอยู่หมดไป หรือไม่ต้องการให้ร่างกาย แก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บไม่ตาย ความอยากเหล่านี้นี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับ เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกาย เพราะถ้าไม่มีร่างกาย ก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือในการเสพก็เลย ต้องพยายามรักษาร่างกายดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข แต่ร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยง มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีใครไปห้ามมันได้ มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง เหมือนกับดินฟ้าอากาศ เหมือนฝนตกแดดออกนี่ไม่มีใครไปห้ามไม่ให้ฝนตกแดดออกได้ เมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้ฝนตกฝนมันก็จะตก เมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้แดดออกแดดมันก็จะออก ฉันใดเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้มันแก่มันเจ็บมันตาย มันก็จะแก่จะเจ็บจะตายไป ไม่มีใครห้ามได้ หลังจากพิจารณาก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตายรักนี่เอง เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดขึ้นตั้งอยู่ ระดับไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยนแปลง ไปหยับยั้งมันได้ ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไปอยากให้มันอยู่อย่างอย่างสุขอย่างสบายไปตลอด ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักหลักความเป็นจริง ก็เลยทุกข์ใจกันขึ้นมา พอรู้ว่าเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย พระองค์ก็ใช้กำลังของสมาธินี้หยุดมันถ้ามีสมาธิมีอุเบกขา ก็สามารถหยุดได้ เวลาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายก็ห้ามได้ ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บ ปล่อยให้มันตาย ยอมแก่ยอมเจ็บ ยอมตาย ใจอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ ใจไม่ต้องไปเต้นไม่ต้องไปอยาก พอใจนิ่ง ๆ เฉย ๆ ได้ปั๊บความอยากหายไปปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ความไม่อยากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอมันหายไปความทุกข์ก็หายไปร่างกายก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยู่ แต่ใจเปลี่ยนไปแล้วใจเคยทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย แต่พอได้พิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่ทุกข์ก็เพราะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็หยุดความทุกข์ด้วยกำลังของสมาธิ ที่ได้จากสมาธิคือเบกขา พระองค์ก็เลยทรงตัดสรู้พระอริยสัจสี่ขึ้นมา เห็นว่าทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากภาวกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา แล้วถ้าอยากให้ความทุกข์หายไป ก็ต้องหยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสติปัญญา สติก็คือสมาธิกำลังของสมาธิ แล้วปัญญาก็คือการเห็น ว่าร่างกายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งไปไปห้ามมันได้ เวลามันจะแก่เจ็บตายก็ห้ามมันไม่ได้พระองค์ก็เลยทรงหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ หลังจากนั้น พระองค์ก็รู้ว่าต่อไปนี้ การจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้หมดไปแล้ว เพราะการอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ถูกตัดไปแล้ว เพราะเห็นโทษของความอยาก ถ้าอยากแล้วจะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย ก็ต้องมีความทุกข์ตามมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะหยุดความอยากที่จะเสพหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ อันนี้ก็คือการตัดสรู้การพบสัจธรรมความจริง พบเครื่องมือ พบวิธีการที่เราจะมาใช้ในการดับความทุกข์ของใจ ที่เรายังทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะว่าเรายังมีความอยากอยู่ เรายังอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุข เรายังอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญ อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ มาเสพอยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องมีร่างกายที่คงทนถาวรแข็งแรง แต่ร่างกายมันก็เป็นของที่เป็นของชั่วคราว อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีมันก็ต้องสิ้นสุดลงนี่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย เราก็ต้องสร้างเครื่องมือมาต่อสู้กับมาหยุดความอยากให้ได้ หยุดความอยากสามตัวนี้ ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ด้วยการไปอยู่แบบนักบวช เพราะการจะสร้างเครื่องมือ คือสคือสติสมาธิและปัญญาขึ้นมานี้จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันทั้งคืน ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น ถึงจะสามารถสร้างเครื่องมือสามชิ้นนี้ขึ้นมาได้ คือสสติสมาธิและปัญญา ถ้าเรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ เวลาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการทำมาทำมาหากินหาเงินหาทอง เวลาที่เราจะเอามาใช้ให้กับการเจริญสติ สมาธิปัญญาก็มีเพียงเล็กน้อย อย่างมากก็อาจจะนั่งสมาธิก่อนนอนได้สักครึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นมาก็อาจจะนั่งสมาธิได้อีกครึ่งชั่วโมง แต่เท่านั้นมันไม่พอกำลังมันไม่พอ ต้องไปอยู่แบบนักบวชเบื้องต้นเราก็อาจจะฝึกอยู่แบบนักบวชไปก่อน เช่นวันพระวันหยุดทำงานนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาหัดอยู่แบบนักบวชกัน มาอยู่ปฏิบัติธรรมกันมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา ด้วยการรักษาศีลแปด เพราะศีลแปดจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเจริญสติสมาธิปัญญา เพราะศีลแปดนี้จะคอยคอยยับยัง้งคอยคอยห้ามไม่ให้เราเอาเวลาไป กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ศีลแปดนี้ก็คือการปฏิบัติเนคขมมะควบคู่กับการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าแล้วก็ศีลแปดนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกสี่ข้อ ศีลห้าก็ลดลงศีลห้าก็ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกสามข้ออีกสามข้อนี้ก็คือคือการละการเสพกามนี่เช่นศีลข้อที่สามกาเมก็เปลี่ยนมาเป็นอบรมจริยาร่วมหลับ ศีลห้ายังอนุญาตให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วจะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครเลย ไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน ให้เอาเวลาไปให้ในการเจริญสตินั่งสมาธิ แล้วเจริญปัญญาแทนศีลหกก็ไม่ให้เรา หาความสุขจากการรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มต่างๆ มากจนเกินไป ให้กินให้ดื่มพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอิ่งข้อเจ็ดก็ไม่ให้เราไป หาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่าง ๆ หรือเสริมสวยความงามของร่างกาย แล้วก็ศีลแปดก็ไม่ให้เรานอนมากเกินไป โดยให้เรานอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พอ อย่านอนบนฟูกหนาๆเพราะทำให้ร่างกายเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมา ถ้ามันสบายใจก็อยากไม่อยากจะลุก อยากจะนอนต่ออีกสามสี่อีกสองสามชั่วโมง ก็จะทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปผู้ที่จะปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาจึงจาเป็นที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นผู้ช่วยสนับสนุน แล้วจะ ศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เรากินมากเกินไป การกินมากเกินไปก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ เพราะเมื่อ เมื่อกินมากแล้วมันก็จะง่วงนอนมันจะขี้เกียจไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็หลับสับประงก แต่ถ้าเรากินน้อยๆกินพอประมาณ กินพอให้อยู่ได้ ดับความหิวก็พอนี่เวลานั่งสมาธินี้จะไม่ง่วงเวลาเดินจงกรมก็จะไม่ขี้เกียจก่อนที่เราจะมาปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้ เราก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อน พยายามเบื้องต้นก็หันรักษาศีลห้าก่อน ในวันธรรมดา วันที่เราไปทำงานวันที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลห้าไป แต่พอวันถึงวันที่เราจะปฏิบัติธรรมเราก็มาถือศีลแปดแล้วก็ไปหาสถานที่ที่สงบสงัดอยู่คนเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ยุ่งกับใคร จะอยู่ตามวัดตามสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ หรือถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วที่บ้านเราสงบพอ ไม่มีใครมารบกวนเรา เราก็อยู่ที่บ้านปฏิบัติไปก็ได้ ข้อเป้าหมายก็คือให้เรามีเวลาเจริญสติ คือให้เราควบคุมความคิด ไม่ให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสพอเราได้ยินได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสได้เห็นคนใจ เราก็จะไปคิดถึงเขาทันที แทนที่จะนิ่ง ๆ เฉย ๆ อยู่กับพุทโธ มันก็จะไม่ยอมอยู่กับพุทโธ พอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปั๊บมันก็จะคิดเรื่องนั้นทันที แต่ถ้าเราไปอยู่ที่ห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโอกาสที่จะทำให้ใจเราคิดมันก็มีน้อยลง การควบคุมใจให้ไม่คิดให้รู้เฉย ๆ ก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น แล้วถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ เราก็มานั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งหลับตาได้ นั่งหลับตาใจก็ไม่ฟุ้งซ่าน ใจก็จะอยู่กับพุทโธไป ถ้าเราใช้พุทโธเป็นอารมณ์ ถ้าเราใช้ดูลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจไป ไม่จำเป็นจะต้องใช้สองอย่างควบคู่กันไป อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่สำหรับบางคนถ้าอยากจะใช้สองอย่างควบคู่ไปก็ได้เหมือนกัน อันนี้แล้วแต่จริต แล้วแต่ความพอใจนะ แต่ที่พระเจ้าทรงสอนนี่ทรงสอนให้ใช้ลมอย่างเดียว อานาปนาสติ ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว พอถ้าตอนต้นยังดูลมไม่ได้ ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ หรือดูหรือพุทโธไปก่อนก็ได้ พอใจเริ่มเบาลงเริ่มสงบลง พอดูลมได้ก็หยุดการสวดไป แล้วก็ดูลมอย่างเดียว ถ้าอยู่ดูลมไปเรื่อยๆ โดยที่ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้น เรื่องนี้ อยู่กับลมไปตลอด เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งขึ้นมา พอใจนิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมา กิดอุเบกขาขึ้นมา ใจเป็นกลาง ใจไม่มีความรักชังกลัวหลงแต่อย่างใดอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากสมาธิก็คืออุเบกขาให้ใจเหล่านี้ปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลง เพื่อที่เราจะได้ใช้ใจนี้มาสู้กับตัณหาความอยาก ความอยากก็คือความรักความชอบนี่ความอยากได้เวลาเราอยากได้อะไร เพราะเรารักเราชอบก็เกิดตัณหาขึ้นมา เกิดภาวะตัณหาขึ้นมา เวลาที่เราไม่รักไม่ชอบอะไรก็จะเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมา แต่ถ้าเรามีใจที่เป็นอุเบกขา ไม่รักไม่ชอบไม่ชัง เฉยๆ ตัณหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นมา ยาก เวลาเกิดขึ้นมาถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเรา ก็เกิดจากความอยากของเรานี่เอง อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอมันเกิดขึ้นมา มันก็จะทำให้ใจเรา กระสับกระส่ายกระวนกระวายทำให้ใจเรากระเพื่อมอยู่ไม่นิ่ง ถ้าเรามีปัญญาก็สอนว่าอย่าไปทำตามความอยาก เพราะความอยากเป็นเหตุทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้ใจเราไม่สุข แล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ ก็มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจตามมาอีก พอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าเห็นสิ่งที่เราอยาก ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราอยากให้สิ่งที่เราได้มานี้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อย ๆ แต่พอมันไม่เป็นของเรามันจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากเสียหยุดความอยากเสียปัญหา ความทุกข์ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเรามีกุเบกขาทำใจให้วางเฉยได้ เราก็ไม่ต้องทำตามความอยากได้พอเราไม่ทำตามความอยากปั๊บความอยากที่เคย ค่อยๆเคยผลักดันใจเรามันก็จะอ่อนกำลังหมดกำลังไปเอง แล้วหลังจากนั้นมันจะไม่กลับมายั่วมามาอยากอีกต่อไป เพราะมันรู้ว่ามันจะมาดึงเราดึงใจให้เราไปทำตามความอยากไม่ได้แล้ว เพราะใจเรามีทั้งสติมีทั้งปัญญา คอยรักษาใจไม่ให้ไปทำอะไรตามความอยากอีกต่อไป ต่อไปความอยากต่างๆ ที่มีในใจที่หลงเหลืออยู่ ก็จะถูกกำจัดด้วยกำลังของสติของปัญญาไปเรื่อย ๆ จนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไป เมื่อความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา ได้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจก็ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เหตุที่พาให้ใจมาเกิดนี้ มันถูกทำลายไปหมด ด้วยกำลังของสติสมาธิและปัญญานี่อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติ ได้บรรลุถึงได้หลุดพ้น ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็คือ สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปด้วยกำลังของสติสมาธิและปัญญา เมื่อกิเลสตัณหาความอยากหมดสิ้นไปจากใจ ใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพาน เมื่อนิพพานแล้วใจก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีการเกิดใหม่ ก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไป ความทุกข์ที่เคย มีมีมากับใจเป็นเวลาอันยาวนานก็หมดสิ้นไป ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกัน ถ้าเราน้อมเอาคำสอนมาปฏิบัติถือศีลแปด ฝึกสมาธิ ฝึกสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา ต่อไปเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป แล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ยังมีอยู่ เพราะเรารู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เราก็ใช้กำลังของสติใช้อุเบกขา มาสู้กับความอยากนี้อยู่เฉยๆ ปล่อยให้แก่ไป ปล่อยให้เจ็บไปปล่อยให้ตายไป อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย นี่แหละคือเรื่องสัจธรรมของชีวิต ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติ สากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย แต่สำหรับวันนี้อาจจะต้องรอคิวหน่อยเพราะเรามีชาวต่างประเทศ มาร่วมสนทนาฟังธรรมด้วย ก็คงอยากจะถามปัญหาก็จะเปิดโอกาส ให้เขาได้ถามก่อน หลังจากนั้นถ้ายังมีเวลาเหลือ เราก็ค่อยถามตันถ้าไม่มีก็ต้องขอเลื่อนไปเป็นวันต่อไปวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติ สักทาง Facebook 329 ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์369 YouTube ดร V 37 วิทยุออนไลน์ 11คลับเฮาส์3นากุติ 153 รวมทั้งหมด902ท่านค่ะ โอเค Would you like to ask question now? โอเคฝรั่งถามก่อนค่ะเองส่งไมโครโฟนให้เขาหน่อย Uh, we have a few questions today uh, from our group, and if we have more time from uh, other people who couldn't come but they also want to ask questions. But we start from the questions from those who are present here. Uh, so here we have one woman. She has just said her first 10 day retreat. It was her first experience of meditation and it influenced her life a lot. When she went back to her work, she works as a babysitter. She found that she is not interested anymore in increasing her workload or earning more money because she became more uh, attentive to the state of her mind. So she wants to maintain this peacefulness of the mind. And uh, yeah, so what can you recommend to her? Because now she feels like her whole life is changing because she tested that peace in the meditation, but it means she needs to change her work somehow. Yes, if you want to improve your practice, you have to spend more time practicing mindfulness and meditation. And if you have, you, if you want to do that, then you have to reduce down your workload so that you can have more time for your practice. But if you practice, you'll find that you are happy, content, and you don't feel you need much money. So you can stop working or reduce your workload as you advance in your spiritual path. And the goal is to keep practicing mindfulness and meditation because this will keep the mind peaceful and calm and happy. Okay. So if you can find time to do practice every day, mindfulness practice and meditation practice every day, that's good. In, as she worked also. But on some days, if she's not working, she should then devote the time for meditation practice and mindfulness rather than go on shopping or go on going to movies or things like that. Try to pull pull the time away from these sensual pleasure activities and devote it to the practice of meditation and mindfulness. Oh, thank you very much. Uh, next question is, uh, we have here one psychologist here she is psychologist and psychotherapist, yes. and uh, she is very like empathic uh, by nature. So when she hears about the sufferings of her clients, mm-hmm. of other people, she feels it like on her body. Like she feels very strong emotional response, and sometimes it's like very very strong. So it's hard to continue her work because she is so influenced. Like she has lots of compassion to her clients. So how can she help herself? and continue to help people. Before she can treat other people, she has to treat herself first, because her her mind is not normal. She cannot remain in equanimity, ubeka. So she becomes overwhelmed with compassion. Having compassion is good, but there must be a limit that your compassion doesn't hurt yourself. So when starting to hurt yourself, you have to stop and then practice equanimity meditation to calm your mind down first. So what she need to do is to treat herself first, make her mind calm all the time, so that when she deal with her patient, she will not be overwhelmed by compassion for for her own patient. She she will do what she can do, but anything more than that, then she will have to to stop, or else she can become emotionally involve herself and become unhappy and sad. So you have to maintain equanimity all the time. Regardless of what you do, you should maintain your peace of mind all the time. And then you can do whatever you can within that limit. If it starts to disrupt your peace of mind, then you have to fall back. Okay. Uh, this gentleman wants to ask two questions. Yeah. Uh, would you be so kind uh, to explain um, what's the best uh, state of mind uh, at the moment of living the life? is could we choose it, or yeah. is it possible to improve maybe some train this possibility? Yes, the best state of mind is to stay calm, stay normal like right now, and die like nothing happened. You know, as if death is just another happening that doesn't hurt you or disrupt your mind, disturb your mind. In order to do this, you have to practice a lot of mindfulness and meditation and wisdom. Wisdom will teach you to let go of your attachment to your body. You cannot cling to your body you, you don't want to, if you cling to your body, you don't want your body to die, you can get a lot of stress, a lot of suffering. Mm -hmm. But if you know that the body is impermanent, is is subjected to death, it will have to die. So when the time comes, just let it be, and stay calm, stay with mindfulness, and your mind will not be disturbed by the happening of the body, the death of the body. Mm -hmm uh, is calm is calm it's enough or or wisdom also you have to accept that accept. you cannot refuse it if you don't want to let, let the body die then you can get suffering mm -hmm. from resisting but if you accept well it's the time for the body to die let it be but don't kill the body just let it die by itself let it stop breathing by itself mm -hmm. okay you're just being just an observer act like an observer I see. Watching your body like a like a doctor watching a patient. Okay, the doctor doesn't die with the with the patient. Likewise, the mind doesn't die with the body. So just treat the mind like like like a doctor, and treat the body like a patient. The mind just keep watching the body. If it if it can help the body, do it. If it can keep the body going, do it. But if it cannot do anything to the body, then just have to let the body be. Thank you so much. Okay. All right. Uh, also, one woman is asking, uh, that uh, sometimes she does something in the life, but she's comparing uh, it with others, and then she's devaluating her own effort. So she's suffering because she feels like she's not doing something as well as others. And uh, can you recommend any practice how to value your own uh, efforts that you put in your work? You should not compare other people to you yourself because we are different. We have different abilities we should compare ourselves to our defilement. This is what we should compare or fight with, compete with. We should compete with our defilement, our greed, hate, and delusion. This is the, this is what we should do. Try to try to stop uh, win over the greed, hatred, and delusion. And because once you can get rid of your greed, hate, and delusion, your mind will be peaceful and happy. And it doesn't matter whether you're poor or you're rich, you're beautiful or not beautiful. This thing will not bother your mind. Thank you. And uh, also she is asking, can you elaborate on the qualities of Buddha, Dhamma and Sangha? What are these qualities? Well, the the ability, what they did. The Buddha is a self-enlightened person. This is the quality of Buddha. He discovered the Four Noble Truths by himself. He discovered Nibbana by himself. Nobody knows how to get to Nibbana. So he had to, to explore and study and find out by himself. Like scientists, the modern scientists discover so many things. They, they discover through their own ability. Like Newton discovered the law of gravity, for instance. So the Buddha discovered the law of karma and discovered the, the path to enlightenment to Nibbana by himself. So he, he, he is a supreme teacher because no one else in this world knows know this thing but himself only. And if anybody wants to to learn, they have to learn from the Buddha. And when they learn from the Buddha, and then they became enlightened, then they become the noble disciple of the Buddha. Well, this is the this is the quality of the sangha. They are the student of the Buddha. They followed his teaching and practice until they became enlightened like the Buddha. And the Dhamma is his, the Buddha's teaching. If you study the Buddha's teaching, even though not from himself directly, it's still the same because his teaching is has been recorded from his from his speeches that he gave, his his talk. So you can rely on the the, the scripture that that contains the teaching of the Buddha to be your guide. You can study from the Dhamma scripture, and you can then use it to apply in your practice. And once you practice, you can also become a noble disciple. You can become enlightened. So these are the three qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha. Okay. Thank you very much. Uh, she's also asking if there are any meditations that are aimed at improving your physical health. No, because no matter how well you treat your body, your body will still get old, get sick, and die anyway. So it's useless to spend too much time on something that you cannot stop from happening. It's better to spend your time on something you can stop happening. That is suffering in your mind by practicing meditation wisdom. Then you can eliminate all your suffering in your mind forever. Thank you very much. Um, also, one woman from our group, she is asking um, if uh, the people who are not married officially, if they get children, does it mean that these children will have bad karma? And if people they stay together, but they are not, they have not been married, uh, does it matter somehow from the karmic point of view? Is it important to have some official document like I'm married to this person officially, or to have the surname of your husband when you you are actually not living with him anymore? Does it uh, like matter somehow or not? No, it doesn't matter to the children. The children, whether they grow up to be great or not, depend on their own karma, depending on their own abilities. And depending on a piece of paper that say you are the son of somebody or something. This is more for legal matters, like property, you know, things that you can inherit from your parents or something like that. Then you need a piece of paper to to certify that you are the children of these particular couples, so that you are entitled to the the property, the the money that they have after they die, for instance. But as far as the the person himself or herself, the ability to, to do things, this is depend on each individual karma, which came from our, from our past lives. And we came from different places. We might have the same parents, but our past life we might have been somewhere else, born in maybe in Russia, maybe born in America, but then when we die, we came and born in in, in the same mother and father. However, we have different abilities. So same ch ch children with the same parents have different abilities. Some can become achieve highly and some cannot achieve much. That's because they have different ability. This is their karma. Ability means karma. Okay. Thank you. And uh, so from the point of Shila, it doesn't matter if you are officially married to some person or you just stay loyal to your partner even though you have not been registered. That's right, and you also have to be responsible for your children also. Mm -hmm. You have to look after them, feed them so that they can grow up properly, and then they can then depend on themselves. When they cannot yet depend on themselves, it's your responsibility to look after them. Mm -hmm. Whether you have marriage, marriage certificate or not. The truth is, you are the parent, so mm-hmm. it's your responsibility to look after your children. Mm-hmm. Okay, thank you very much. And also, one person from our group, he is asking that very often he he lives in the society and he has some opinions that are very different from other people in the society. For example, regarding vaccination or something. And usually he is not sharing his opinion because he doesn't want to interfere in how other people view the world. Is it like the correct approach? Yes, you keep your opinion to yourself. Don't try to impose your opinion on other people. And you can live with other people but as soon as you start to impose your will, your opinion on other people, you might get into conflict with other people. Mm -hmm. So you don't want to have conflict. You want to live in harmony with other people by pre preserve your opinion. Don't, don't impose your opinion on other people. Mm-hmm. Thank you very much. One person is asking how to become a monk in this monastery and what is needed for that. Well, usually you have to be a male first. You have to be a male age 20. Mm -hmm. We don't ordain women here mm -hmm. because we don't have room for them. It's only for monks. And you have to be at least 20 year old and you have to come and talk to the abbot and ask permission for ordination. If he if he accepts you, then you can be ordained here and live here. Thank you. Um, one person is asking, mm-hmm. uh, how to become steady in the practice, how to rely on the practice when you live a worldly life and you have very intense life as psychologist and kind of boss of some company. Well, you you can have both. You have to choose one or the other because you only have 24 hours a day, and the time you have to divide up between these two projects. If you want to spend more time on your work, then you will have less time on your practice. If you want to have more time on your practice, then you have to reduce the time for your work. That's it. That's time management. <laughs> Thank you very much. And he is asking, is compassion always useful or sometimes compassion is not fit for the situation or be even harmful for others? That's right. If it's not profitable or harmful, then you should just use equanimity. Just leave the person alone. Mm -hmm. Because if you help that person and then that person can go hurt other people, then you don't want to help that person. Mm -hmm. If you help that person and that person can go do things that is beneficial for other people, then you can do that. So it depends on, on the situation. Okay. And uh, how to get rid of attachment even to something good in life? How to get rid of passion? Uh, attachment. Attachment. Uh, like not to have attachment even to some good things in your life. You have to see that they are impermanent, they are temporary. Mm -hmm. They only exist briefly. One day you have to be separated from them. And when you have to lose them, you feel sad. You, if you don't feel sad, then it's better just to be alone. Mm. When you have nothing, then you have nothing to lose, right? So when you have something, you will have to lose them sooner or later, one day. So look at everything as temporary, impermanent, not permanent, not lasting. Then when, when things happen, they have to leave you, then you won't feel sad. Or when you have to leave them, you, you won't feel sad. Because you know, you know that this is, the, this is the way how things work. Okay, thank you very much. And last um, last questions. The first one is, what is the relation between chitta and time? Like time and uh, like eternity, what is the relation? So when you become enlightened, like you do not live in worldly time. Thus the time perception differs. Time exists only when there is movement. See? Like when there is turning, turning around of the earth, you have time. If the earth stood still, then you won't have time, right? You will always be at 12 o'clock on the time. So time is just a function of, of, of movement. It has nothing to do with the chitta. Chitta mind, a knowing element, that know, that feel, that thing. So it has nothing to do with time. Mm-hmm. But in Nibbana there is no time because it exists. No, because there's no birth. Eh? And there's no birth, then no aging, no sickness, no death. Mm So you exist in, in, in space where there is no, no change, no movement. Mm But how does it happen that um, the chitta, they become bound to birth and death if they exist in this state uh, at first? Why do they choose to uh, be born? Or it's a mistake? Mistaken, misunderstanding. They thought being born is good. Because when you're born, you can have money, you can have wealth, you can go places, you can have family, you can have sexual conduct. So they thought this is good. But they only see one side of the story. They don't see the other side, which is bad, because everything is temporary. One day you have to lose them. When you lose them, then you suffer. You feel bad. So when you become enlightened, you say everything is temporary. Everything is dukkha. So it's better not to have anything. It's just better to live alone. Thank you very much. And last question. Uh, if uh, you become enlightened, so you know for sure what happens after death of the body. Well, the body has, has its own course. It's going to have to get old, get sick, and die. When it's going to happen, you don't know, because there are many factors, many conditions that can cause the death of your body. You might fall, fell off a plane. You know, you might just slip and fell down and hit something on your head, and you go. So there are many conditions or causes of your death that you you cannot anticipate. But you know, you know you're gonna die. The body's gonna die. But how or when this is still very varies, because you don't know the condition that will cause you to to die. Maybe die of natural causes. Maybe die of COVID. Yeah? So anything can happen to the body. But it doesn't matter as long as you're you're ready to let it die. Then it doesn't matter how you die or when you die. But the mind state of arahant doesn't change after that, so it's yeah, like the same it, knowing. It, it, has no attachment to the body, mm -hmm. so it doesn't it, it, doesn't have any effect on the mind. How the body die when the body die. Mm -hmm. Okay, thank you very much for your time. Okay, everything happy with your questions? Yes, we uh, will now go. I will translate for them because they most of them don't understand English, but I will translate. You still have one more day mm-hmm. tomorrow. Are you staying for another another Dhamma talk? Or you yes, go? yes, we'll come tomorrow. We stay until Tuesday. Oh, I see. Mm-hmm. Okay then. Okay. Uh, is it possible it? to ask one more question? Sure, sure. Go ahead. Uh, could you tell me, please? uh, speak louder? Uh, oh, uh what up? Uh, up to what age to become the monk? Usually they don't want to take older people because they might not be able to support themselves. So it depends. There is no fixed age. Uh -huh. It depends on how the okay. the, the abbot will consider whether this person is still strong enough to be a monk or not. Because a monk, as a monk, you have to do everything yourself. You have to go collect food yourself. You have to wash your own robes. You have to do everything yourself. And if so, if you're sick and weak and not able to do yourself, you can become a burden to the community, mm -hmm. so they will not accept you. Okay, okay. Uh, is it possible to achieve uh, enlightenment uh, during one life, or it depends? Yes, if you follow the teaching of the Buddha faithfully, the Buddha said either seven days, seven months, or seven years. Yeah, I remember. Okay. Just, okay. just depends on how you, you follow the teaching. If you practice Supatipanno, Uchu Patipanno, Yaya Patipanno, Samiji Patipanno, then seven days, seven months, or seven years will be will be the time that you will achieve for sure. Mm -hmm. Try my best. Okay, thank okay. you so much. All right. Thank you for your company. I hope you learn something from it today and use it in your practice. and advance in your practice. Okay. Thank you very much. All right. Okay. Enjoy your stay. อันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับเอามีคำถามไหมเอาได้เอาเชิญถ้ายังคำถาม ใครมีคำถามที่นี่ก็เชิญถามได้ ผู้ที่ตรงหัวมันนะ โยงขอถามอีกสองข้อนะคะข้อแรกเรื่องเอ่อเรื่องจิตกับเรื่องเรื่องอนิจจังธรรมดาว่าสังขารมันเกิดดับเกิดดับตลอด แต่จิตอยู่คงตลอด แล้วมันจะอธิบายในแง่อันนี้จังนี่ยังไงคะ อ๋อสังขารความคิดเลยสังขารขันห้าค่ะ ขันห้าค่ะขันห้าอ่าร่างกายกับจิตเป็นคนละตัวกันไง แต่จิตอยู่คงตลอดถ้าท่อยฟังมาแต่จริงมันอันนี้จังบอกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง อ๋อจิตเที่ยงจิตไม่ตาย เป็นข้อยกเว้นของอนิจจังเหรอคะฮะเป็นข้อยกเว้นของอนิจจังเหรอคะ ก็จิตมันไม่มันไม่ตาย มันเป็นธาตุรู้มันที่ไม่มีวันตาย เหมือนธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ตาย เพียงแต่ว่ามันมารวมตัวเป็นร่างกาย แล้วพอ มันแยกตัวออกไปมันก็ยังเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ มีหกธาตุที่เป็นนั้นที่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอนิจจังธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้แล้วก็ธาตุอวกาศนอกนั้นที่มารวมกันเนี่ยเมื่อมันมีการรวมกัน มันก็ต้องมีการสลายตัวออกแยกออกจากกัน ข้อสองนะคะเรื่องความคิดกับปัญญา ตั้งแต่เด็กมาทุกคนจะสอนให้เรารู้จักคิดคิดคิดคิดคิด แล้วก็ถึงจะเกิดปัญญา แต่พอมาศึกษาสารพุทธบอกว่าให้เราหยุดคิดให้เราอยู่ในความว่าง ถึงจะเกิดปัญญาได้ ตรงความคิดกับปัญญามันอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนมันคนละขั้นกัน ตอนที่หยุดคิดนี้เป็นการฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งสงบ ให้มีอุเบกขาตอนนั้นไม่ให้คิดอะไร ให้ใจเป็นสมาธิให้ใจนิ่งสงบแล้วใจจะมีความสุข จะมีอุเบกขา มีกำลังที่จะสู้กับกิเลส พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องคิดทางปัญญา เพื่อเอาเพื่อสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่มาทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องหยุดความอยากต่างๆ แสดงว่าขั้นสมาธิเป็นการเราทำให้มีสมาธิเป็นความว่างจนกระทั่งไม่ไม่ได้ทำให้มีปัญญาแต่อย่างใดทำให้จิตสงบว่างมีกำลังมีอุเบกขาที่จะสู้กับความอยากได้ เราจะเริ่มกระบวนการปัญญายังไงคะจากการพิจารณาร่างกายก่อนไงออกจากสมาธิมาก็สอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปยึดอย่าไปติดมันปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปพอปล่อยได้ใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกาย คือการพิจารณากายคตาก็ได้ใช่ไหมคะการพิจารณากายคตาก็ได้ใช่ไหมดูร่างกายเป็นส่วนๆหรือว่าการก็มันมีหลายหลายหลายหลายหลายมิติไง ตลองมิติไม่เที่ยงก็ดูว่ามันไม่เที่ยงก่อน มันเกิดแก่เจ็บตายอนัตตา มันไม่ใช่ตัวเราก็ดูว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟ แล้วก็อสุภาพมันไม่สวยงาม ก็ดูซากศพดูอาการสามสิบสองต้องดูสิ่งเหล่านี้จนเข้าใจแล้วจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ทุกมิติ เรายึดติดมิติสามมิตินี้ มิติอยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้มันไม่ตายแล้วก็ไปยึดมิติว่ามันเป็นตัวเราของเราความจริงมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็ไปยึดว่าร่างกายของคนของแฟนเราสวยงามน่ารัก เราก็เลยไปรักไปชอบเขาเราก็ต้องมองอวัยวะสามสิบสองของเขาดูหรือมองว่าเขาเป็นซากศพไปแล้วเขายังน่ารักอยู่หรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะสุดท้ายขอเอาอีกข้อนะเอาเอายิ้มไม้จะยิ้มไม้ยิ้มยิ้มไม้มาพูด๋ยวดะพูดเนี่ย คือสามีเพิ่งเสียอยู่ได้เจ็ดเดือนแล้วพอมาฟังธรรมะของหลวงพ่อเริ่มวางได้มากขึ้น แต่ก็ยังวางได้ไม่หมดต้องมาสมาธิกำลังไม่พอฝึกสมาธิให้เยอะให้มีอุเบกขาแล้วจะวางได้หมดปัญญาอย่างเดียวไม่กำลังไม่พอ ต้องมีสมาธิสนับสนุน มีอุเบกขาสนับสนุนถึงจะปล่อยวางได้ธรรมสการค่ะหลวงพ่อ คือเอ๋ได้คาถาหลวงพ่อคือยอมหยุดเย็น แต่หนูเวลามีเหตุการณ์อะไรก็แล้ว แต่ที่เข้ามาหนูพยายามพุทโธ แต่ตอนนี้หนูมันพุทโธแล้วมันหยุดไม่ได้ หนูเลยใช้ ว่าสุดท้ายแล้วที่หนูเหตุการณ์อะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นในชีวิตขอชดใช้กรรม หนูใช้กรรมตัวเนี้ย หนูใช้ความคิดตรงจุดเนี้ย แล้วหนูมันสบายใจไม่รู้ว่าผิดหรือถูกถูกก็ใช้ใช้กรรมก็ได้ แต่มันจะใช้ได้ทุกเรื่องหรือเปล่าก็ต้องดูไป ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สติกลับมาใหม่ใช้สติช่วยเพราะบางเรื่องมันใช้กรรมก็ได้ บางเรื่องมันก็ต้องใช้สติแล้วแต่ แล้วแต่เหตุการณ์สาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมีหลายวิธีค่ะมันบางทีก็คิดว่าเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วไปไปทุกข์อะไรกับใคร เขาอยากจะใหญ่ อยากจะโต ก็ปล่อยไปปล่อยเขาใหญ่โตไป เขาอยากจะขับหน้ารถปาดหน้าเราก็ปล่อยเขาปาดไป เดี๋ยวเขาก็ไปตายที่ที่วัดเหมือนกันเนี่ย ถ้าเห็นความตายมันก็ปล่อยได้เหมือนกัน แล้วแต่จะมองหลายรูปแบบด้วยกัน แสดงว่าหลุกที่ถูกใช่ไหมคะแต่เป็นแต่ละเรื่องใช่ไหมคะใช่อันไหนที่ทำให้ใจเราสงบหยุดเย็นได้ก็ใช้ได้ สาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อโอเคเอาแล้วนะวันนี้เวลาก็หมดพอดีต้องขออภัยท่านที่ส่งคำถามเข้ามาก็คงจะต้องรอไปคราวหน้า ซึ่งคราวหน้าก็พรุ่งนี้ก็ยังจะมีชาวต่างชาติเข้ามาขออีกรอบหนึ่งก็อาจจะต้องให้เขาไปก่อนเพราะเขามาไกลนะามเราพวกเราเราอยู่ใกล้ถามเมื่อไหร่ก็ได้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด